а їм ще переходити залізницю. Це було нелегко. Ось і вирубка понад колією. Місяць уже зайшов, стало темніше. Це їм було на користь. Треба поспішати, бо за годину другу уже світатиме. Десь у далині перегукувались патрулі. З іншого боку чувся гуркіт двигуна моторної дрезини. Там станція Стури Красні, сказав Сокіл. Надто пізня пора. Ризикнемо, поки не розвиднилось, і німці не пустили свої ешелони. Треба, Юра. Хлопці шукають нас. Після довгих блукань. Сокіл з Іваном зустріли одну з пошукових груп, послану у напрямку польоту Дугласа секретарем підпільного райкому. Поки партизани і парашутисти йшли назустріч одні одним, на хутір вдерлося зо дві сотні німецьких солдатів і під вибухи партизанських мін запалили хутір. Там горіло все, що могло горіти. Скоро від хати лишились тільки піч і демар, що назадував тепер чорний привид серед біло-сірої пустелі. Карателі нишпорили по лісових дорогах, шукаючи слідів від валки саней, що покинула хутір. Обшастали всі луки, але там за ніч було так витоптано партизанами, які шукали вантажі, скинуті з літака і самих парашутистів, що ніякому слідопитові не розгадати, де ж саме сліди парашутистів. Та ще розгадували лісові коти і німецькі солдати після того, як добряче пообідали. Усім дали шнапсу, бо йшли у ліс, в холод, у глибокі сніги. Поки каральна експедиція розгорталась, Іван і Сукіл зустрілися з партизанами. Паролем їм були слова Товариші, ваш Петро з нами. А потім обмін запитаннями і відповідями на віддалі. І ще за хвилину. Закуримо, щоб дома не журились. На таку просьбу здатні тільки люди з відкритими очима з чистою душею, щирим серцем. Є ж на світі слова, фрази, які з головою видають тебе, навіть коли ти у ворожій уніформі, що ти свій радянський. Закуримо, щоб дома не журились, знову повторив партизан, дістаючи з касета нарубаного самосаду. Тоді своєї сказав старший лейтенант Іван. Можемо пригостити біломором з вашого мішка, що гойдавсь на парашуті. І справді свої, упевнився лейтенант Сокіл. Дізнавшись, що заступник командира групи тяжко поранений у сутиці з власовцями, Іван схвильовано мовив, також чому у мене боліло серце. Чому якийсь сумнів, мов черва точив мою душу? Не вберігся, Петя. Як ж це? говорив сокіл. За кілька годин парашутисти прибули в партизанський табір. Тепер до раніше зашифрованого уже тексту Галка дав радісну фразу. Щойно зустрілися з Соколом та Іваном. Розпочинаємо роботу. Як підтвердження, Радис повідомляв, що по шосе з Пскова на Лугу між подбор'єм і цапелькою у першу половину дня прийшло 50 солдатами укритих кузовах автомашин. Залка сидів на поваленій ялині біля землянки, у якій ночуватимуть парашутисти і дошифровував радіограму. Іван, сокіл і короб палили цигарки. Тут же стояли кудрявий і орел.